Satu lagi, tim Cimat menceritakan cerita misteri Koyo Banyu Koen. Dikirimkan FX Subroto. Kembali tim Cimat punya cerita. Kasio bakul dawet kelilingan iku sing jeneng bati utawa rugi, untung utawa buntung, mujutake perkara lumrah. Gilir gumanti kaya ubengi rodo cikar, lekyo, mangkono paraban, akrape Kasio. Darbi keyakinan yen dino iki siap, dino candai bakal nemoni nasib mujur. Keyakinan mau ora ada dasar teori soko ngendilan soko-soko. ya mung saka pengalamaning dhewe. Jelik ya anggone mecaki panguripan minangka bakul dawet wis ubakara 16 taun. Tengahing taun 2001, Lek ya miwiti usaha dodol dawet. Sekawit dipikul mlebu metu kampung lan karang patisan. Oleh-oleane bati disisihake sedidik mboko sedidik. Hingga wekasane Lek ya bisa tuku rombong surungan roda loro. Koyo padatan, saben esuk jam 10 sakwise pamit sinem bojone, Lekya metu saka omah kontrakane. Grobak mau mawa tulisan Dawet Lekya seger lan cumles. Disurung mengidul parane. Katon brengkut lan pepak gawane. Ana kendil saka grabah cacah telu kanggo wadah cendol, santen lan jeruk. ana tremos isi es batu kang wis dipecah cilik-cilik lan pirang-pirang iji mangkok beling. Ing sisih ngisor cemantel ember isi banyu diwenehi kumkuman godhong gedang kanggo ngasai mangkok sing mentas kanggo ngombe wong tuku. Plek yo ngetiging mlaku rekat mengidul. Ana papan sing arep dituju yaiku bulak dalwareng. Dewe entuk kabar menawa dino iku ing bulak kasebut lagi penenan gedi. Sumita ing angen-angen yen dino iku dagangane bakal kelarisan. Akeh tenaga drep kang padha mbutuhake dawete. Ora mung diumbi ngenggon, uga akeh kang jaluk diwadahi plastik arep digawa mulih sing nang omah. Apa meneh nalika iku panase srengenge srasa sumelet Aku kudu selak kepingin tekan papan sing dituju. Dade ake anggone melaku kurang mas podo. Jempol sikil tengene nyandung watu gedini rong kepelan tangane wong diwoso. Waduh piung! Sambate karo isih nyurung gerobake. Lakune kacing cikana. Pranyoto jempol sikile tatu kepeksa mampir tukune babah tiong tuku obat kangkaran plester. plester. Nerusake laku mangidul kira-kira entek 100 meter. Bubar ngliwati buk gempal. Ana bocah lanang cilik melayu ketepusan nututi lakune Lek yo. Eh, tuku dawet ta Lek? Bengoke bocah lanang kang sirai gundul telis-telis mau karo ngulungake duit 2000 repis. Kok mung 2000? Takone Lek yo. Duitku mung kuwi Lek. Apa kudu 3000? Ya sak pewemu to Lek, ngono wae kok repot. ujare bocah cilik mau tanpa ekspresi salah. Kabeh wong ngerti menawa dawet cilik ya mono regane 3000 ripis semangkok. Ya wis ya, nanging ora kebak. Ujare lek ya semu anyel karo mulungake mangkok isi dawet telung prapat porsi. Kasio kemrungsung, sajak ora sabar kepingin ninggal-ninggal tekan bulak galwareng. Nanging bucah lanang cilik sirai plontos mau malah lelewo. enak-enak lungguh ongkang-ongkang neng durbuk gempal cedak kono. Mangkok isi dawet orang enggal gelegak-gelegak diumbi, mung bola bali diling-ilingi koyo ono sing dicupriani. Gek ndang tole, aku selak ditunggu wong akeh ji. Alok tatak mung kalem bayi, keporo orang rewes, malah ora rikuh ora pekewu kondo. Dawetnya orang enak le, santri koyo mambu banyu limbah tahu. Ya wis nek radoyan buangen kalen kono. Dilambari ati mangkelan anyelik yo mangsuli sak tenane. Eh lah kok tenan? Dawud sing lagi kelongrong sen ku disuntak neng kalen ngisor bu gempal. Kedengaran to lek. Dina iki Dawud gaweanmu kok beda. Ora koyo adate. Santene mambu. Gawean wingi yo. Gek rasane koyo banyu kowen. Kojai jahe bocah lanang klontos mau tanpa rumongso yen ujariku natoni atini yo Bakul dawet kang wis pengalaman 16 centok banget atini. Ewo semono bocah mau kaya durung marem anggone mojar. Lambine isih umat-umat banjur nerusake kojai Delengen kendilmu sing isi santen lek. Ono iwak cetul perang-perang kodong langi. Krungu koro sing keri dewi iku kasio muntap nesune ora kena disauti awit rumangsa disepelekake dening bocah wingi sore tangane terus nyaut irus sing kanggo nyiduk santen marani bocah lanang sing cangkeme nyrocos kaya ember borot iku bakul dawet mau isih kanggunan pikiran meneng anggone arep nutuk sirai bocah lanang mau nganggu irus diwurungake kanggo nyuntak emosine mak tas irus mau digepokake ning boksise lungguh bocah mau saking bantre gagang irus tugel dat bareng karo iku bocah lanang isirah plontos mau melesat nengen ilang ing swaliing dapuran pring ori lek yo jegrek sirahe mengo ngiwa nengen ora ana wong wing. Agan dheweke terus kake laku tumuju bulak galwareng. Wayah tengangi, srengenge manjer ing dhuwur unyeng-unyeng. Lakune lek ya wis ngancik dusun gamol. Saenteke pager turus ijo ing kiwa tengen dalan kampung gamol wis anjok dalan gedhi. Mungkari menggok ngulon watoro seket meter wis tekan bulak galwareng. Naliko lakune tekan ngarep gredu rondol ing pucuking dalan kampung, Lekyo ngendhekake grobake. Arep nerusake laku gojak gajek. Dheweke kelingan ujare bocah lanang plontos sing munggel lakune mau. Ojo-ojo apa sing diucapke ku pancen bener. Ah, ora mungkin santen gawean mau isuk kok mambu banyu kowen. Apa meneh ono iwak cetule bantai yo marang pikiraning diwi ono perang batin kanggu nyakinaki likyo agan buka tutup kendil sing isi santen diungak katon santen warnane isih putih likyo nyiduk sedidik nganggu irus ditetesake neng epek-epek tangane terus didilat Hah, mung iku sing kumucap soko lambini pranyoto santen mau rasane ora sedep kaya adate sabeni katambah gondo banyu kowen persis ambu banyu limbah pabrik tahu duwe pak sanijo kidul omai pantes bocah silah gundul mau ngedumel ora leren-leren malah semune ngundat-undat ora jegos gawe dawet kok dodol dawet Mulo dawet sing burung diumbe terus dibuang neng kalen ngono wae. sing gawelek yon jundil saking kagete. Bareng santen mau diundak-undak pranyoto ono pirang-pirang iwak cetul podo lelangen merono merene. Lek yo lagi sadar yen bocah lanang silah plontos mau isuk, mesti dudu bocah sembarang bocah. Bisa wai dewe iku makhluk alus sing tunggu buk gembal. Pancen dewe yugo nate krumu sriwing-sriwing. Yen buk gembal kasebut angker. ana sing tunggu utawa sing bau reksa. Yen ngaton biasane wujud wong lanang tuwa. Lek yo ora nglegewa babar pisan yen ing isuk kuwi sing tunggu bok gempal. Ngaton wujud bocah lanang sirah gundul. Isih bejo dene irose ora sida dituthukake menyang sirai bocah mau. <sighs> Umpama tak tutuk sirai, mbuh bakal kepiye nasibku? Ngono batine lek yo. Ya. ngadepi kahanan maulik ya dadi mung amangu arep nerusake laku menyang bulak galwareng apa ora menawa terus dodolan dawet nganggo santen kaya mangkono cetha yen ora payu sapa gelem ngombe dawet rasa banyu limbah tahu mesti ora ana usana kasiyo kempel TKT Dewe trimo milih bali ngomah katimbang kewiranga. Kendil isi santen sing isih kebak diangkat isine nuli dibuang neng kalen sak cedak ekono. Leyo balik kanan nyurung grobake. Dinwe bubruk buntung ora untung sedidik o. Ojo untung lawang balik modal wai ora. Karo nyurung grobake leyo ngogoi sak klambini. ono sak lembar duit kertas orang ewan. Pitukone bocah lanang sirah gundul mau. Jam lima sore sinem bujune kasio mulih sokok lidik. Ewang-ewang gawean omah ning dalemi bukaci jamil. Roh sing lanang lungguh delok-delok ning lincak ngarep omah nuli diparani. Iya kang, mawawan gayeng. Gayeng ceritane, untung dodolane bu, wangsulane kasio cekak. Kasio banjur cerita ngetuprus kenane kedadian aneh kang dialami ing dino iku. Wiwit saka jempol sikile kang nyandung watu, ditukoni bocah cilik sirah gundul, nganti tekan anggone buang santen sak kendil mergo ambune menter banyu limbah pabrik tahu lan ana iwak cetule. Rampung cerita tangani gogoh-gogoh sak klambine. Duit kertas rongewan dilungake bujune karo mojar. Nyoh, nem, entuk-entukanku anggonku dodolan dina iki. Mula iku kan, rezeki mono ora sah dioncet. Wis ana sing ngatur. Ora-orane yen awake dhewe ora keduman, Gusti Allah iku mau adil lho, Pak. Ujare sinem Kang isih kuwowo mesem. Iki cerita kanggo pangiling-iling kita. Yen to rezeki kuwi wis ana sing bagi, aja nganti ngongso-ngso. Semene cerita jimat bersama tim jimat Salam Cimatres. Au. to 95 FM Istana Radio. 95 FM Istana Radio. 95 FM Istana Radio.